Mon nouveau. En pratique. Exercice B. Devinez qui sa bagaille sa yoye. Yon. Yon ti sa manche qui gen gren collier la donne. A son. D. Kay côté omete hôtel Loire. loir. Kay 3. Poul ak diri yo mette sou ogatwa. Mange lwa. Kat. Lwa yo fete premye ak denovem. Gede. Sank. Lamp yo li men sou ogatwa. Lamp etenel. Sis. Esprit ki manifestel sou vodoizan. lwa.